บุ๊กทูสามสิบเอ็ดซานจูอิจิที่ร้านอาหารสามรีสอร์นเดซานดิฉันอยากได้ออเดอร์ฟค่ะ前菜をくださいดิฉันอยากได้สลัดค่ะ サラダをください。ดิฉันอยาก ได้ ซุป ค่ะスープをください。ดิฉันอยาก ได้ ของ หวาน ค่ะデザートをください。ดิฉันอยาก ได้ ไอศครีม ใส่ วิปครีม ค่ะアイスクリーム、生クリーム添えをお願いします。ดิฉันอยาก ได้ ผลไม้ หรือ ชีส ค่ะ 果物かチーズをお願いします。เราต้องการทานอาหารเช้า朝食にしましょう。เราต้องการทานอาหารกลางวัน昼ご飯にしましょう。เราต้องการทานอาหารเย็น夕食にしましょう。อาหารเช้ารับเป็นอะไรดีคะ

ไイダーメวไห目玉焼きはいかがですかオムレツไหオムレツはいかがですかขヨーグルトをもう一つお願いしますขอเกลือและพริกไ塩胡椒をお願いします ขอน้ำเปล่าอีกหนึ่งแก้วค่ะ水をもう一杯お願いします